Allahu dželle dželaluhu ponizno i pokorno se vraćamo i svjedočimo da nemamo znanja osim onog znanja kojeg nam on dželle dželaluhu i svoje blagodati, plemenitosti, dobrote podari. Pa ga molimo dželle dželaluhu da obaspe nas tom svojom blagodati, plemenitošću, da nam podari znanje od kojeg ćemo se inša Allahu ta'ala okoristiti i da se okoristimo od onog znanja kojeg smo već postigli, a doista je Allah subhanahu wa ta'ala onaj koji je sveznajući i koji je mudri. Pa ga molimo da nam proširi naše šerijatsko znanje. Večeras uz Allahu subhanahu wa ta'ala dozvolu, kao što rekao, trebali bismo da završimo govor o seđdi sehva. Prošli puta prethodio je govor o dodavanju i oduzimanju ruknova u namazu, namaskih ruknova i sumnji da li se nešto dodalo ili oduzelo od namaskih ruknova. Večeras progovorit nešto o vađibima u namazu, dodavanju oduzimanju vađiba u namazu i sumnji da li se neki vađib dodao ili oduzeo po istom redosledu inša Allahu ta'ala kao i prošli puta iako Bog da nakon toga spomenuti pojedina pitanja vezana za seždu sehva oko kojih često dakle postoji postoji govora, razilaženja i slično. Pa dakle imamo otprilike na početku tri veća poglavlja propis onoga koji izostaje vađibu namazu, propis onoga koji doda vađibu namazu i propis onoga koji sumnja da li je dodao ili oduzeo neki od namaskih vađiba. Pa dakle, propis onoga koji izostavi vađib u namazu. Propis klanjača koji izostavi namaski vađib. Jedan od namaskih vađiba. Na, odmah na početku, dakle, prvo pitanje, ukoliko klanjač izostavi neki od namaskih vađiba, namjerno, svjesno, njegov namaz je baltil pokvaren i na njemu je obaveza da od početka otpočne s novim namazom. Ako svjesno izostavi neki od namaskih vađiba, poput da svjesno a, klanja dakle, trorekatni ili četvorekatni namaz i svjesno preskoči prvo sjedenje. Nakon drugog rekata obavljenih seđdi, trebao bi da sjedi, on svjesno namjerno ustane na treći rekat. Preskoči dakle sjedinje, tahijatu lillahi wa salavat, učenje tešahuda. Svjesno ustane namjerno, njegov namaz je batil, pokvaren i ne može se nadomjestiti, nadopuniti, popraviti ta svjesno učinjena greška se, seždom sehva, sehvi seždom. Dakle, na njemu je obaveza da odpočne ponovo namaz od početka. Drugo pitanje, ukoliko klanjač izostavi neki od namaskih vađiba iz zaborava, iz nemara, s greškom. Nisam htio da govorimo o namaskim vađibima, posto, postoji mnogo razilaženja koji su to vađibi u namazu. Ili, ali uglavnom, dakle, riječi Subhana Rabbi Al-Azim, Subhana Rabbi Al-Ala, Sami Allahu Limen Hamide su od namaskih vađiba, zatim u položaju između dvije sežde riječi Rabbil Firli, dova jeli, ili dikr, zatim prvi tešehud i sjedenje radi drugog tešehuda su otprilike namaskih vađibi. Oko tekbira, mimo početnog tekbira Allahu Ekber, prvi početni tekbir Allahu Ekber je, kao što vam je dobro poznato, rukn u namazu, a oko ostalih tekbira, izgovaranje tekbira prilikom odlaska na ruku, zatim prilikom odlaska na seždu, vraćanje sa sežde, razilaze se islamski učenjaci da li je vađib ili sunnet ispravnije inšallahu ta'ala mišljenje jeste da je to samo sunnet Allah najbolje zna dakle ukoliko klanjač izostavi neki od namaskih vađiba iz zaborava, nemara s greškom može se naći u jednoj od tri situacije dakle dobro vodite računa i potpomozite se desnicom svoje pamćenje potpomozite desnicom inače malo ćete šta zapamtiti. Pogotovo kad smo svjesni da nismo šafije, ne možemo tako dobro pamtiti. Dakle, onaj koji s greškom izostavi neki od namaskih vađiba i zaborava iz nemara, može se naći u jednoj od tri situacije. Da zaboravi taj vađib i sjeti se njega, zaboravljenog, propuštenog vađiba, na onom mjestu gdje se oni čini. Ha, možda teško ovako pratiti. Ali dakle, čovjek klanja trorekatni ili četverorekatni namaz. Nakon dva rekata obavljene dvije seđde, a odluči da ustane na treći rekat. Iz zaborava, iz greške, želi da ustane na treći rekat. Dakle, kada se vraća sa one druge seđde, želi da se oslone na ruke, kao što bi ashabi Malik ibn al-Huwairit kada bi pojašnjavao namaz Allahovog poslanika alejhi salatu samo slanjao se na ruke prilikom ustajanja na sljedeći rekat. Pa čovjek vraćajući se sa te druge sežde želi da ustane na treći. Dakle nije već počeo ustajati. Nije počeo ustati. Već dakle u onom je položaju gdje samo treba da sjede i da nastavi da uči tešehud, et tahijatu lillahi wasalam. Tada, kada se sjeti zaboravljenog tešehuda, samo će sjestiti. Sjest, spustit se i proučiti tešehud tešehud, et tahijatu lillahi wa vasalavatu, zatim ustati i klanjati ono što je preostalo od njegovog namaza i neće činiti sehvi seždu. Jer ništa nije dodao u namazu. Dakle, to je prva situacija u kojoj se može naći. Da se sjeti propuštenog vađba na onom mjestu na kojem se i čini. Druga situacija jeste da se sjeti zaboravljenog vađiba na mjestu koje dolazi, dakle, nakon onog mjesta gdje se uči taj vađib. Dakle, pojasnit ću sa primjerom, to će biti jasnije. Dakle, ali prije nego što stigne na sljedeće rukn, dakle ovdje pravite razliku između vađiba i rukna. Na primjer, dakle čovjek, ista situacija, vraća se sa druge sežde, nakon drugog rekata i, i druge sežde, vraća se i već počne ustajati na treći rekat. Zaboravio je tešahud, već počne ustajati na drugi rekat, digne se do pola. Dakle, prošao na treći rekat, jest ustaje na treći rekat. Dakle, Zaboravio je tešehud. Zaboravio je i prošao ono mjesto gdje se uči tešehud. Već se počeo odizati i sjeti se. Sjeti se dakle negdje na polovini. Obaveza mu je da se vrati. Obaveza mu je da se vrati, da sjede i da prouči tešehud. Zatim ustane, klanja treći rekat. Ako je trorekatni, nakon toga će prati selam. Ako je četvorekatni, klanja i četvrti. Privede namaz do kraja i učini sehvi seđdu nakon predaje selama. Jer je dodao ono od sebe je dodao. Dakle, postoji dodatak u namazu. Dakle, to je druga situacija. I treća situacija, zaboravi na nam, namazki, neki od namazkih vađiba, na vađibu namazu, i ne sjeti ga se osim nakon što dođe na sljedeći ruknju. Dakle, ne sjeti se čovjek ovog tešehuda osim nakon što potpuno ustane. Dođe na rukn u namazu, rukn stojanja. Sjeti se na trećem rekatu. Pa se neće vratiti na tešehud. Jer ostaviti rukno radi vađiba ne može. Već je došao na rukno. ruknje je jače dakle, od vađiba. Pa će, budući da je već ustao na treći rekat, klanjati treći rekat, klanjati četvrti rekat i kada dođe prouči tešehud, prouči salavate, prouči dove, učiniti sehvi i seždu prije predaje selama. Jer je napravio manjak u namazu. Ha? Pa će učiniti sehvi i seždu prije predaje selama, nakon toga predati selam inshallah ta'ala time nadomjestiti taj nedostatak koji se desio. Zatim, drugo poglavlje, propis onoga koji doda vađibu namazu. Ovo je dakle bio govor o onome koji izostavi neki od namaskih vađiba. Propis onoga koji doda vađibu namazu. Dodavanje vađiba može biti dvojako. Dakle, dodavanje riječi i dodavanje radnji pokreta. Dodavanje riječi Vidjeli smo, dakle, subhana rabija lala, subhana rabija ladim, sami Allahu li men hamide, dakle, to su vađibi namazu. Dodavanje riječi, dakle, i postoje dva slučaja. Ukoliko se propisano učenje, propisani dhikr, propisana dova, koji su vađibi namazu, dakle, propisano je čovjeku da kaže sami Allahu li men hamide, propisano je da prouči tešehuda, tahijatu lillahi wa salavatu, propisano da prouči na ruku i na seđdi jedan od zikrova. Nije obaveza da se prouči se, uh, Subhana Rabbiel Ala ili Subhana Rabbiel Azim, već može se proučiti Subuhun, Kudusun, Rabbul Mela, Iketi, Varruh, dakle i druge dove, drugi zikrovi. Imam Malik Aliha, rahmetullah, kao što vam dobro poznato, kaže da je novotarija uh, suprotno sunnetu ustrajavati u jednom te zikru. Non stop na ruku učiti Subhana Rabbiel Azim, non stop učiti na seždi subhana rabija ala kod imama Malika je to novotarija. Budući da se od Allahog poslanika alihi salatu sam prenosi mnogo dakle dikrova i na ruku i na seždi o tome je bilo govora kada smo govorili o namazu Allahog poslanika alihi salatu wasalam detaljno. Dakle, o neki od ovih propisanih zikrova, Subhana rabbi al-ala, subhana rabbi al-adim, subruhun kudus, rabbul melaiketi vruh, sami Allahu liman hamida, tahijatu lillahi wa salavatu, da čovjek prouči na drugom mjestu, na onom mjestu na kojem se to ne uči. Da čovjek nakon proučene fatihe iz zaborava, iz greške, iz nemara, umjesto da prouči suru, počne učiti tahijatu lillahi u salavat. Ili, ne znam, da čovjek na ruku izgovori, počne učiti fatihu. Ili, dakle, neki od propisanih zikrova, propisanih dova, propisanog učenja Kur'ana, prouči dakle na drugom mjestu. Šta je s takvim čovjekom? Da li je obavezan? Da li je njegov prije svega namaz pokvaren? Ako nije pokvaren, ako je ispravan namaz, da li treba učiniti sehvi seždu? Da li je obaveza činiti sehvi seždu? Ili da li je preporučeno? Dakle, u ovom slučaju, a dobrim dijelom je prethodio, ako se sjećate, ako ste barem malo šafije, a prošli puta je bilo govora o tome kada je bilo govora o ruknu na sličan način, kada smo govorili o fatihi, ukoliko se prouči na tešahudu fatiha, nakon je tehijat, ulilahi, osalovati, slično, dakle, namaz je ispravan. Nije baltel, namaz je ispravan. I nije obavezno činiti sehvi seždu, niti po ispravnijem mišljenju preporučeno činiti sehvi seždu. Ne propisuje se uopšte da čini sehvi seždu, jer je to, dakle, slično činjenju malih pokreta u namazu činjenju malih pokreta u namazu. Dakle, da čovjek prouči propisani vikr samo na drugom mjestu. Ukoliko prouči sam od sebe, dakle druga situacija, sam od sebe zikr, zikr koji nije propisan, da čovjek sam od sebe prouči dovu ili zikr, doda u namazu. Da li to smije? Ako ne smije, je li namaz pokvaran? Ili treba činiti sehvi seždu? I slično. a? poput da klanjač nakon tekbira nakon tekbira za odlazak na ruku ili za odlazak na seždu ili vraćanje sa sežde tekbir se dakle izgovara Allahu Ekber da kaže Allahu Ekberu Kebira Allahu Ekberu Kebira da čovjek kaže prilikom odlaza, odlaska na ruku ili odlaska na seždu dakle nema smetnje dakle namaz nije pokvaren niti je potrebno činti sehvi seždu niti je propisano činiti sehvi seđdu. Dokaz u tome za to je hadis Ar-Rifa'i ibn Rafija Az-Zureqija koji prenosi i kaže jednog dana klanjali smo za vjerovjesnikom sallallahu alihi wa alihi wa sallame namaz pa kada je podigao glavu sa rukua i rekao semi Allahu li men hamide neki čovjek je rekao Rabbena velekel hamd hamden ketiran tajiben mubareken fi Ovo nije, dakle, dova Allahov poslanika alihi salavcom. Nije zikr. Ovo Allahov poslanika alihi salavcom nije učio. Već je taj čovjek, nakon što je Allahov poslanika alihi salavcom vratio se sa rukua, izgovarajući sami Allahu limen hamida, ovaj čovjek je dodao, jedan od ashaba, dodao rekavši Rabbena veleke alhamd hamden ketiran tajjebe mubarake fi. Pa nakon što je završio s namazom, Allahu poslanik alihi salatu veselam je upitao menil mutekellimu. Ko je malo prije govorio. Ko je progovorio? Pa čovjek kaže, ene, ja Rasulullah, to sam bio ja, Allahov poslaniće, kaže Allahov poslanik alihi salavcam nakon toga. Vidjet ćete, dakle, iz hadisa da ga nije ukorio, niti mu je naredio da čini sehvi seždu, rekao je, ra'eitu bid'aten wa thalathine meleka, jebtediruneha ejuhum jaktubuha awalu. Vidio sam 30 i nekoliko meleka koji su se natjecali koji će od njih da zapiše ovu tvoju dobu. Dakle, Naprotiv, pohvalio je Allahov poslanika alihi salacom takvu dovu. Lijepa je bila dova, nije ga ukorio, niti mu naredio da čini sehvi seđdu. Ha. Međutim, najbolja uputa jeste uputa Muhammeda alihi salatu wasalam i učiti ono što je on učio je svakako najbolje. Pogotovo, dakle, treba izbjegavati se ovih dova, dikrova koji su drugi učili, dakle, ustrajavati u njima ne bi trebao čovjek ustrajavati. Nema smetnje da se nekada prouči, kao što je dakle ovaj ashab proučio i Allahu poslanik alihi salosam nije njega ukorio u tome, međutim Allahu poslanik alihi salosam tako nije radio, nije učio. Ustrajavati u, to, u ovome, učiti dakle non stop, ovu dovu nakon vraćanja sa rukua, učiti je non stop, toliko da čovjek postane ubijeđen da je propisano ili da neko drugi zaključi iz njegovog postupka da je to propisano, dakle, tada, jeli, trebao bi se čovjek kloniti ovoga. Ne bi trebao da čini. Ali, dakle, ako bi proučio, namaz bi bio potpuno ispravan i ne bi trebao učiniti sehvi srđdu. Je li jasno? Zatim, dodavanje radnji pokreta. Ukoliko klanjač namjerno doda neku radnju koja je vađibu namazu, namjerno doda, namaz je pokvaren. Ukoliko, na primjer, klanjač obavlja namaz, podne namaz koji ima četiri rekata, pa nakon trećeg rekata sjede. Nakon trećeg rekata sjede i uči tešehud namjerno. Namaz je pokvaren. Namaz je pokvaren. Ukoliko to učini zaborava, iz nemara, sjede nakon trećeg rekata. Ako to učini iz nemara, iz sehve, iz greške, iz zaborava, onda će, ako se sjetio u namazu, učiniti dakle sehvi seždu, ako se sjeti dakle ovoga dodatka, učinit će sehvi seždu nakon predaje selama. Nakon predaje selama. Mislim da je dakle ovo jasno i ovim situacijama smo dosta govorili. Sumnja, treće poglavlje, da li se dodao ili oduzeo vađibu namazu? Prošli puta smo govorili i spomenuli neke koriste vezane za sumnju, pa smo rekli da se čovjek ne osvrće na sumnje u tri situacije. Ukoliko se sumnja pojavi nakon završenog dijela, nakon završenog abdesta čovjek počne da sumnja da li se abdestio kako treba, da li je oprao, ne znam, ruku kako treba. Nakon završenog namaza, nakon završenih, dakle, obreda čovjek počne da sumnja je li ili ne. Na takvu sumnju se ne osvrće. Zatim, ukoliko je čovjek sklon sumnjama ve svesama, što god radi sumnja, što god abdesti se, klanja, posti, jel zapostio na vrijeme, jel iftario na vrijeme, što god čini sumnja. Pun vesvesa, također, takvom se čovjeku preporučuje da se ne osvrće na te sumnje. I, dakle, treća situacija, ukoliko čovjeku samo proleti kroz glavu, dakle, ne zastani, ne počne doista, dakle, da se preispituje jeli ili ne, također na takvu sumnju se ne osvrće. Pa shodno tome, ukoliko se sumnja javi nakon završetka namaza, da li je čovjek izostavio neki od vađiba, da li je izostavio sjedenje nakon dva rekata radi prvog tešehuda. Čovjek nakon što je završio namaz šumlja, je li poslije drugog rekata sjedio i učio tehijatu vas vasalavatu. Na takvu šumlju se neće okretati. Izuzev, da ga neko upozori, nakon predaje selama i kaže mu da je zaboravio prvo sjedenje. Dakle, nakon predaje selama, ako samo ostane na sumnji, na tu sumnju se neće osvrtati. Ali ako mu neko dokaže, ili ako on počne se preispitavati i zaključi, bude ubijeđen da je zaboravio neki od vađiba, konkretno, dakle, prvo sjedenje, jeli, vidjet ćemo šta će raditi. Ha. Dakle, šta mislite, šta će raditi? Ako izostavi prvi tešehulj, napravio je manjak u namazu, a završio je sa namazom, A za manjak namaz se čini se i sažda prije predaje selama. A on je završio se namaz. A. Šta će? A ta sehva, ta sehva i sežda je trebala prije selama da se učini. Jer se napravio manjak u Hm? Velillahi alhamdu, u našoj vjeri nema tegobe niti teškoće. Učinit će sehvi srždu, kad se, dakle, sjeti ukoliko nije potrajalo vrijeme, kao što kaže brat, učinit će sehvi srždu i ponovo predati selam. Nema otežavanja u našoj vjeri islamu. Međutim, ukoliko je potrajalo vrijeme, čovjek izašao iz meščida, iz džamije, pa ga tamo na ulici sretnu i kažu, vola, nismo te vidjeli onaj, da si sjedio nakon prvog rekata. Nakon e, drugog rekata na prvom sjedenju. Šta je na takvom čovjeku? Ponovo namaz. A? Ne, ne, ne, ne, A? Nije izostavio ruknove, već je izostavio vađbe. Inšallahu ta'ala spada obaveza s njega sehi sržde. Inšallahu ta'ala njegov namaz je ispravan. Po ispravnijem mišljenju njegov namaz je ispravan. Ukoliko bi, dakle, potrajalo. Ako je, dakle, blizu vrijeme, dakle, nekoga upozori odmah nakon predaje selama da je učinio grešku, učinit će odmah dvije sehvi sežde, dvije sežde, jeli sehvi seždu i predati selam. To je dakle ukoliko se sumnja javi nakon predaje selama, dakle nakon završenog namaza. Ukoliko se sumnja javi u toku namaza, čovjek se može naći u dvijema situacijama, u sljedećim dvijema situacijama. Ukoliko se dakle ta sumnja javi u toku namaza, da li je nešto izostavio od namaskih vađiva ili je dodao. Dakle, prvo, kao što je bilo govora i kod ruknova, da počne sumnjati i da se riješi te sumnje. Da počne čovjek sumnjati i da se riješi sumnje. Kod ruknova, kada smo govorili o ruknovima, da čovjek počne sumnjati u rukn, da li ga je izostavio ili dodao, i riješi se te sumnje, rekli smo sve sehi sežda se čini Kada? Sehvi sežda se kada sumnja i na osnovu nekih pokazatelja odluči dodao je ili odluči oduzeo je. Sehvi sežda se ne ne ne ne ne ne ne zavisi šta. Ovdje dakle treće pitanje je sumnja, a ne dodavanje ili oduzimanje u namazu. Prvo je bilo dodavanje, zatim oduzimanje. Ukoliko se doda, sehvi sežda se čini i poslije, da ne bismo napravili dva dodatka u namazu prije selama. Ukoliko smo oduzeli, napravili manjak u namazu, onda sehvi seždu činimo prije selama da upotpunimo taj manjak. Međutim, kada dođe treće pitanje i treće poglavlje sumnje, onda se više ne gleda na dodavanje ili oduzimanje, već na rješavanje sumnje ili pribjegavanje onome što je sigurnije. Dakle, ovdje ako se riješimo, ako se riješimo sumnje, na osnovu nekakvih pokazatelja zaključimo u toku namaza da smo dodali ili oduzeli. Kod ruknova, kada je bio govor o ruknovima, sehvi sežda se čini nakon predaje selama. Nakon predaje selama, zbog hadisa koji su prethodili. A ukoliko čovjek ne može da se riješi sumnje, pa uzme ono što je sigurnije. Ne zna da li je klanjao tri ili četiri, pa uzme ono što je sigurnije. Sigurnije je da je klanjao tri rekata, pa će klanjati četiri rekata, a zatim dakle učiniti seždu sehva prije predaje selama. Dok dakle kod vađiva nije takav slučaj. Dakle, da sumnja u namazu i da se riješi sumnje. Da se riješi sumnje na osnovu pokazatelja utvrdi da li je dodao ili izostavio. Pa se može naći dakle u sljedećim situacijama. Ako utvrdi da je izostavio, vraćamo se na početak ako ste pratili predavanje. Ako utvrdi da je izostavio, da je izostavio, nije učinio tešehud, još se nalazi na onom mjestu gdje je moguće da ga učini učinđe. Dakle, vraćamo se na početak kako ste pratili. Dakle, ako postoji mogućnost da učini dakle taj namaski vađib, može ga učiniti dobre. Ako utvrdi da je izostavio namaski vađib, otišao daleko, prošlo ga, neće se vraćati na taj vađib, onda idemo na pravilo dodavanja i oduzimanja. Dakle, izostavio je, ne može se više vratiti, ne smije se vraćati sa rukna na vađib, onda dakle napravio je manjak, ako utvrdi da je napravio manjak, učinit će sehvi seždu prije predaje salama. Ako utvrdi, otišao je na rukn, jeli ne može se vratiti i učiniti ponovo taj namaski vađib ili je dodao namaski vađib, ako utvrdi da je dodao namaski vađib, već ne može se vratiti da ga ne čini, jeli onda čini seždu sehva nakon predaje salama. I dakle druga situacija da se ne može riješiti sumnje, da sumnja i ne može se riješiti sumnje, u tom slučaju pribjegava sigurnijem, onome što je sigurnije, a sigurnije je da nije učinio taj namaski vađib. Dakle, ako čovjek dođe na treći, četvrti rekat i počne sumnjati je li sjedio nakon drugog rekata, je li sjedio na prvom tešehudu ili ne, i ne može nikako da riješi tu svoju sumnju, vraća se, stavu namazu, vraća se, preispituje se, ne može nikako, osnova je da nije učinio. Vraća se onome što je sigurnije. Dakle, nije učinio, i onda dakle automatski napravio je manjak u namazu i obaveza je učiniti srđdu sehva prije predaje selama. Dakle, to je otprilike što se tiče vađiba. Kada su u pitanju sunneti, sunneti se ha, ne mogu pobrojati u namazu sunneti se ne mogu pobrojati u namazu. Kao što kaže Ibn Al-Qaim, alaihi rahmatullahu, zadu ma'adu, da u namazu Allahov poslanika, alaihi salatu wasalam, postoji stotinu adaba. Neki od njih su obavezni, neki od njih su e, sunneti, dakle, adabi. E, ha? Kaže Abdul Hayal Ketani u svom dijelu Fehresul Feharis kada spomnje onaj događaj sa Abdurrahmanom el Aidrusijem el Misrijem kada je došao na Azher pa tamo zatekao učenjake kako se spore koga da postave za imama pa su upitali njega vidjevši njega na vratima upitali su i zatražili savjet od njega koga da izaberu za imama pa je rekao ne smatram za imama sposobnog čovjeka sve dok nam ovdje odmah na istom mjestu ne izbroji 500 sunneta u rekatnom namazu Allahov poslanika alihi salatu sam. Ha, pa kaže Abdul Hayy al-Ketani, začudio sam se, nisam mogao prihvatiti ovo kazivanje. Bilo mi je daleko da ga mogu prihvatiti. Pa sam naišao na riječ Ibnu Hibbana u, svom, u njegovom sahihu, kada kaže Ibnu Hibban na jednom mjestu, e, nakon određenog hadisa kaže u drugoj svojoj knjizi, u knjizi o namazu spomenuo sam šestotina sunneta u rekatnom namazu Allahov poslanika alihi salatu wasalam i mislim da nije potrebno da spominjemo ovdje, kaže Ibn Hibban. Kaže Abdul Hayy al-Ketani kada sam naišao na riječ Ibn Hibana, 600 sunnita. Prvo tamo kod uh, Abdurrahmana al-Idrusija 500, zatim kod Ibn Hibana 600, kaže mora da ima nešto. Pa kaže stao sam i počeo sam da istražujem, istražujem, istražujem i nabrojao sam više od 600. I na kraju lijepo zaključuje i kaže onaj ko ne žuri, ko ne požuruje, okoristit će i sebe i druge. Mnogo će se okoristiti ko ne bude brzac, ko ne bude žurio, ko bude saborio, jeli na učenju, na pozivanju, na praktikovanju, na svemu tome bude saborio koristio i sebe i druge. Stoga, dakle, govoriti o sunnetima, o namazu je, dakle, poteško. Na brojatin, dakle. I osnova je, dakle, ukoliko se neki od sunneta doda ili oduzme, je li u namazu, na drugo mjesto na kojem nije propisano i slično, da nije uopće, dakle, propisano da se čini sežda sehva. Ukoliko imam pogriješi u namazu, dakle sada idu neka pitanja, ukoliko imam pogriješi u namazu, obaveza ga je upozoriti. Ako pogriješi u namazu, napravi sehvu, napravi grešku, obaveza ga je upozoriti. Muškarci to čine riječima subhanallah, dok žene to čine tasfikom, dakle udaranjem desne ruke po spoljašnosti, dakle lijeve šake. Na takav način ga upozoravaju. I to je obaveza klanjačima. Ne smiju, dakle, pustiti da ta greška teče. Da se desi greška, već dakle obaveza je klanjačima da ga upozori. Ukoliko klanjate ili neko pored vas klanja, vi sjedite, dakle niste u namazu, čovjek klanja pored vas i napravi sehvu, napravi grešku u namazu, također i vama, vi koji sjedite pored njega i primijetite da je učinio grešku, također traži se od vas da ga upozorite da ga upozorite riječima da je učinio grešku. Jer je to dakle e, od posticanja na dobro i bogobojaznost. Dakle, ulazi u općenite riječi Allaha subhanahu wa ta'ala wa ta'avanu ala albirri wa taqva. E, potpomažite se na dobročinstvu i bogobojaznosti. Zatim, stanje imama kada učini grešku i kada ga upozoravamo i naše stanje, situacije, njegove i naše. Dakle, postoji mnogo situacija, zato dobro je da se zapisuje. Dakle, onaj koji napravi grešku, imam u namazu, napravi grešku. Može se naći u pet situacija. Napravi grešku, mi ga upozoravamo. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Mi ga upozoravamo. Može se naći u pet situacija. Ha. Da bude čvrst, čvrstog ubjeđenja da nije napravio grešku. Ubjeđen da nije napravio grešku. Dakle, prva situacija. Zatim, ubijedi se da da je napravio grešku da smo mi u pravu koji ga upozoravamo. Ha, svati da je napravio grešku, ustao na treći rekat, jeli, svati. Zatim, počne da sumnja koji je u pravu, da li on ili ovi koji ga upozoravaju, pa prevlada mišljenje kod njega da je on u pravu. Ili četvrta situacija, prevlada kod njega mišljenje da su oni u pravu, koji ga upozoravaju. I peta situacija, da više ne zna koji je u pravu. Međutim, u namazu nema gerara niti teslima, kao što kaže Allahu poslanik alaihi sallam. Nema obmane da se čovjek anaj, prepusti pa nastavi sa greškom i da završi namaz sa greškom, niti teslima da se preda i kaže vola najbolje da mi od početka, da malo tresemo glavom i da od početka krenemo sa namazom. Ne, ne, ne. Nego dakle, jeli, činit će se i srždu, jeli, kao što je bilo govora. Dakle, prva situacija, ukoliko je ubijeđen da je on u pravu, Da nije napravio grešku. Bez obzira što ga ljudi upozoravaju, on je ubijeđen. On radi po svom ubijeđenju. te dalje sa namazom. Ukoliko je ubijeđen da je napravio grešku, shvati da je pogriješio, napravio grešku i prihvata dakle njihovo upozorenje, obaveza mu je da postupi po upozorenju. Pa zavisno dakle, da li se može vratiti ili ne, ako je dodao ruknu, obavezama je jeli, da se vrati slično. Dakle, ako ustani na peti rekat i svjesno zna, zaključi da je dakle, dodao od sebe rukn, ma gdje se nalazio na petom rekatu, u toku učenja na ruku ili slično, obavezama je odmah da sjede. Također, ukoliko kod njega prevlada mišljenje da su oni, nakon što počne sumnjati ko je sad ja Jarob pravo, ja ili on, a vraća se njima i radi po njihovom. Ukoliko prevlada mišljenje da je on u pravu, radi po svome, ukoliko ne zna koje je u pravu, vraća se onima koji ga upozoravaju. Prihvata, dakle, njihovo, njihovo upozorenje. A što se tiče nas, koji ga upozoravamo, četiri situacije. Ha. Nas koji znamo i koji ne znamo. <clears throat> Nakon što ga počnemo upozoravati, shvatimo da smo pogriješili shvatimo, shvatimo da smo pogrešili da je Efendija, da je Hođa, da imamo pravo. Zatim, znamo da je on u krivu, a mi u pravo i pored toga ga slijedimo. A? Zatim, neki ga slijede iz toga što više ne znaju kako da postupi, ali uopšte ne znaju za taj propis. Slijede ga iz neznanja. I četvrta situacija, ne slijedi se, već se razlikuje. Dakle, pa prva situacija, ukoliko je zaključio, mi ga upozoravaju, subhanallah, subhanallah, i dakle, zaključio da smo mi osahvili. A? Da smo mi, naksatel akl, da kod nas postoji naksu aklu, jeli, da nismo bili ispravni, a? onda prepuštamo se njemu i, i, i slijedimo ga, slijedimo imama. Ako zaključimo i ubijeđeni smo da je pogriješio, da smo mi u pravu, ne smijemo ga slijediti. U toj grešci se hođa imam Efendija Kovic klanja ko nas predvodio namazu ne slijedi. Ako smo mi ubijeđeni da je on ustao na peti rekat i mi ubijeđeni da je to peti rekat, završili smo sa četiri rekata, nije nam dozvoljeno ustati. Ha, znamo, dakle, ubijeđeni smo, shvatili smo da je napravio grešku. Nije nam dozvoljeno da ustanemo na peti rekat s njim. Ako bismo ustali, a svjesni smo da je peti rekat, nama bi namaz bio pokvaran. Jer svjesno, jer svi... Ostajemo, čekamo ga. O tome je prethodio govor prošli puta. Onda, dakle, namjerno mi dodajemo. Mi dodajemo namjerno. Onaj ko doda namjerno, od vađiba ili rukona njegov namaz je pokvaren. Bez obzira ha, što klanja, dakle. Ako doda rukn, pogotovo, dakle, namjerno, njegov namaz je pokvaren. Pa stoga, dakle, ne slijedi se u toj njegovoj grešci. Ukoliko se slijedi iz neznanja, čovjek ne zna za taj propis, slijedi se, dakle, iz neznanja, ustane na peti rekat, misli, dakle, da se općenito u svim situacijama slijedi imam i ustane na peti rekat, ne poznaje, dakle, Eh, ovaj propis, inšallahu ta'ala, ako to učini iz neznanja, stvarno je dakle, čovjek takav, njegov namaz je, njegov namaz je ispravan. I dakle... Bilo da dati zani koji nije bilo prošli put da se čeka da ovaj, on završi peti, peti rekat i onda da se sebi sebe, onda se nastavlja, kad on sjedni da dole učite šehu, onda se, on, onda se nastavlja slijed. Da, dakle. Ako smo mi ubijeđeni da je on ustao na peti rekat, mi ne ustajemo, mi sjedimo. Ako se on sjeti u toku petog rekata da je osehio, da je pogriješio, obavezamo je odmah da sjede. Ako ne sjede, namaz pokvara. I mi završavamo namaz bez njega. Ako se sjeti, sjede odmah, dobro jest. I nastavljamo, dakle, budući da nije učio etahijatu salavate, uči i mi slijedimo ga u svemu tome, predaje selam, čini sehvi seždu i mi sve radimo to s njim. Slijedimo ga dakle u preostalom dijelu namaza. Ako nastavi klanjamo u potpunosti peti rekat, također čim sjede dole, mi nastavljamo ono uopšte, dakle nije svjestan da je učinio grešku, prihvata da je on u pravu, nastavlja, završava namaz, nakon predaje salama mi ga upozoravamo i kažemo i dolazimo sa činjenicama da je dakle napravio grešku, čini se, sehvi seždu i mi činimo s njim sehvi seždu. Dakle, u preostalom dijelu namaza slijedi se. I dakle, ova četvrta situacija e, kada su u pitanju klanjači, ukoliko, dakle, e, ne slijede ga, već, dakle, razilaze se sa imamom koji je napravio grešku. Spomenuli smo prošli puta kada smo se dotakli ovog pitanja da se, dakle, on može čekati, može čekati, uglavnom neće se slijeti u grešci, može se čekati, a može se i predati selam. Može se završiti namaz. Može se završiti namaz, jeli, ali bolje je da se čeka dok on ne dođe i ne preda selam. To je. 40 minuta. Dobro. Ako mogu pitanje na kraju. E, dakle, imamo koliko čini greške. Postoji, dakle, kada je obavezno ga upozoriti, postoji kada je, dakle, poželjno da se upozori. Obaveza je da je, dakle, upozoriti kada napravi grešku koja, kada su u pitanju, dakle, vađibi koji se tiču riječi. Govorimo o vađibima sada koji se tiču riječi. Ili kirajeta, učenja. Kada napravi toliko grešku da mijenja značenje, prilikom učenja sure el-fatiha, kod drugih dakle sura mimo Fatihe kod drugih sura samo je poželjno da se upozori obaveza nam je da proučimo Fatihu a? imamo je obaveza da prouči Fatihu na namazu ukoliko bude pravio greške u Fatihi obaveza da se upozori a? ukoliko preskoči neki ajet iz Fatihe obaveza upozoriti ga Ukoliko prouči određene riječi u Fatihi, suri Al-Fatiha, koje mijenjaju značenje u potpunosti, Na primjer da kaže ihdina sirata al mustaqim održi nas na pravom putu sirata al ladhina an'amtu alihim sirata al ladhina an'amtu alihim na put onih kojima si podario svoje blagodati nalazimo komentar u suri An-Nisa dakle kome je Allah djel, djel podario svoje blagodati vjerovjestima, šehidima, iskrenim, dobrim ljudima ha? a ovaj prouči sirat alledine an'amtu alihim. Na put onih kojima sam ja podario blagodat. Ja rab. A, i tekako velika greška. Značenje, i kako Kabih džidden. Mnogo, dakle, pogrdno. A je obaveza da se upozori. Ja se kaže, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ako, dakle, ne sjeti se u čemu je napravio grešku, onda, dakle, treba proučiti. Sirat alledine an'amtu alihim. Dakle, ne traži se odma od nas da ga a, da mu govorimo ajet, da se zaustavi, ne bi li se on vratio. Ne bi li se on vratio. Ako vidi se da ne zna čovjek u čemu je pogrešio, onda da se prouči ajet. Dakle, tada u tom slučaju je obaveza da se napomeni. Ako kod učenja sura, kod e, premetanja, e, obično vam je dobro poznato dakle, da obično ajeti završavaju sa dva Allaha subhanahu wa ta'ala imena. Često ajeti završavaju. Inna Allahe se besira i slično ako bi preokrenu inna Allahe besiran samija, ne treba ga upozoravati, jer nije promijenio značenje. Ako bi došao sa drugim imenima Allaha dželle dželalu, onda ga treba upozoriti, jer je promijenio, promijenio značenje. I obično, a oni koji se bave tefsirom, koji proučavaju, izučavaju tefsir, obično završetak ajeta dobrim dijelom pojašnjava početak i sam ajet. Zato Allah subhanahu wa ta'ala ne završava tek tako ajet sa tim svojim imenima. Onaj ko se vrati na komentar tog ajeta i razmišlja o njemu, razmatra ga, izučava, vidjet će, dakle, e, mudrost završetka ajeta sa tim imenima. Zatim, također, pitanje, ukoliko čovjek zaboravi iz nemara, zaboravi početni tekbir, šta smo rekli? Zaboravi Allah akvar na početku, da kaže. A nije ni stupio u namaz, nije namaz ispravno. E, Pazite sad, dakle, gledat ćemo da završimo sa ovim pitanjem, a ja ću nadat se, ako me Allah poživi, tad ne mi zdravlja, da pokušam, dakle, nešto da u pismenoj formi ovo objavimo, jeli, da sakupimo pa da štampamo knjigu o srti seha. Dakle, ovo pitanje je također sad bitno. Čovjek započne sa imamom namaz, pa se desi greška u namazu da si se greška koju džematlija ne primijeti. Ili zakasni za imamom, a imam je učinio grešku prije. Dođe na drugi rekat, a imam učinio grešku na prvom rekatu. Koju grešku? Greška koja traži sehvi seždu prije selama ili poslije selama. Šta je na tom jadnom džematliji koji će se dobro izgubiti? Ne zna, neće znati šta da uradi. Pa dakle, ukoliko prva situacija. Dakle, općenito, općenito je da se imam slijedi u svemu ali dakle postoje izuzeci. Ukoliko džematlija otpočne od početka namaz, prisustvuje početnom tekbiru, je li 40 dana ko prisustvuje početnom tekbiru, po hadisu Allahov poslanika, alihi salatu wasalam, ima bero etan. Ha? Ne znate hadis? Onda mora da ne prisustvujemo početnim tekbirima. 40 dana imaće zašto od nifaka i zašto od džehennemske vatre. Ko prisustuje 40 dana početnom tekviru. Ko prisustuje 40 dana, dakle 40 dana obavlja namaz, prisustuje početnom tekbiru. Od početka fard namaza prisustuje 40 dana, jedan dan, drugi dan, svi namazima. A, a pa jedan šeha Abdul Mosin al-Ahmed priča, sjedio u mesjidu, čekali kindiju namaz, kada uđe čovjek i odmah čim je otvorio vrata na seždu. Allahu ekvar, pada na seždu. Čim je otvorio vrata? Oni uče Kur'an, čekaju dok se prouči i kamet za ikindiju namaz. I kaže, ja se onako okrenuo, gledam u njega, mora da... Nije čovjek baš dobar. Međutim, prouči se i kamet za ikindiju namaz, postaviše se safovi, dođe čovjek, klanja, posluje namaza, sve normalno. Nisam mogao da izdržim i idem da ga pitam. Pa kaže mu, malo prije desio se čudan slučaj. Došao si odmah, čim si otvorio vrata, malo te neko dobući obuća, ti si pao na seždu. Kaže, jas. Normalno se, ja nemoj da, da sumnjaš u normalno sam. Šta je razlog? Kaže, zar nije rekao Allahov poslanik, alihi salatu wasalam, ko prisustuje početnom tekbiru 40 dana, 40 dana klanja, dakle namaz, prisustuje početnom tekbiru, fard namaz, da će mu biti Dakle, podarene dvije zašte. Zašta od nifaka i zašta od džehennemske vatre. Jes, evo Allah, jes. Kaže, ovo je 39. dan. Mene. 39 dana sam klanjao sve jedan vakat, sve jedan namaz sa početnim tekvirom. Kaže, probudili me zani. Spavao između kindije, podne i kindije, spavao i probudili me zani. I brzo sam se abdestio okola od jednog mjeseca do drugog, trećeg, četvrtog, svugdje započeo namaz. I prošao me. Kaže, ja u kolima plaćem, dovim Allahu subhanahu wa ta'la gospodaru, nemoj da mi uskratiš zaštitu od nifaka i džehennemske vatre. I zasigurno, mi vjerujemo da su riječi Allahov poslanika, ali ih je salat sam istina. Više vjerujemo njegovim riječima nego svojim očima kada gledamo jedni druge sada. Jer, ha, la inti kuan il hawa in huwa illa vahim juha. On ne govori po svojim prohtjevima, herojima, strastima, već mu je to objava koja se objavljuje od Allaha subhanahu wa ta'la. Ali ovaj događaj zasigurno je potvrda tog hadisa kaže plaćim, dovim Allahu subhanahu wa ta'ala i ulazim, otvaram onako radi reda mestide već znam da se svugdje počeo klanjati namaz, jer gotovo, jedan, drugi, treći, četvrti, gotovo, svugdje se počeo kaže kada sam otvorio onako radi reda, vaš mestid kaže, vjerovatno ste ili na ruku ili na seždi, gotovo mene je prošla ta zašta od nifaka i od džehennemske vatre kaže kad sam vas ugledao da učite Kur'an nisam mogao osim da Allahu dželle dželalu, pa makar blizu tamo i obuće da padnem na sežda. Morao sam da padnem i da se zahvalim svome gospodaru što mi nije i svoje blagodati i plemenitosti dobrote uskratio ili tu zaštitu. Pa dakle, ukoliko čovjek otpočne namaz sa imamom, otpočne namaz sa imamom, obaveza mu je da slijedi imama do kraja u svemu. Ako imam napravi grešku u namazu, izostavi neki od namaskih vađiba, a mi kao džematlije ne znamo da je on radio grešku. Može li se to desiti? Klanjamo od početka, od početka do kraja klanjamo s njim i on nakon toga čini se i seždu. Čorom, što je urodio? Ne znam. A može se desiti, možda nije proučio Subhana Rabija Ladim, Subhana Rabija Al-Ala, možda nije, Rabija Firli, Rabija Firli. A ubjeđenja da je to vađib. Nije proučio i, dakle, čini sehvi seždu prije predaje selama. I dakle, na nama je obaveza, znali i ne znali za njegovu grešku, ako smo od početka prisustvovali s njim, od početnog tekbira, na nama je obaveza da ga slijedimo. Jel? Zatim, ako mi, klanjajući za imamom, mi izostavimo neki od vađiba, klanjamo za imamom od početka do kraja, nećemo činiti sve i seždu. Jer slijedjenje imama je ruknu. Sjeđenje imama je obaveza na većem stepenu, pa stoga sežda i onaj vađib koji smo izostavili, sehvi sežda i vađib koji smo izostavili spadaju s nas. Već dakle slijedimo imama u potpunosti. Zatim, ukoliko imam, dobrim dijelom je bilo govora, ukoliko imam e, preskoči, dakle, jedan vađib, preskoči tešehud, ustane na nama je obaveza, dakle, da ga slijedimo, jer samim ovim slijedjenjem imama je rukna obaveza, a? Vađib spada s nas. Nećemo mi dole ostati i sjetiti na tešahudu. Učiti o tehijatu lillahi wa salavatu ala sva na treći rekat. Već je i nama dakle obaveza da idemo s njim. Zatim, ukoliko prispili smo na drugi rekat, prošao nas je prvi rekat, ili prispili smo na treći rekat, prošla su nas dva rekata, i imam je napravio grešku, izostavio neki od namaskih vađiba. Ako je izostavio neki od namaskih vađiba, dakle ukratko da vam je lakše da zapišete e, kraće. Ako je izostavio neki od namaskih vađiba koji povlače za sobom činjenje sežde sehva prije predaje selana. I to je nas prošlo, mi ne znamo. Dakle, nije sjedio, na primjer, nakon dva rekata. Mi smo došli na treći rekat. Ne znamo, je li sjedio ili nije. Ukoliko čini seždu sehva prije predaje selama, obaveza nam je činiti s njim seždu sehva, bez obzira što mi nismo bili u namazu kada je on učinio grešku. Međutim, ako čini seždu sehva, obaveza nam je dakle slijediti ako ta seđda sehva prije predaj selama. Ako je dodao nešto u namazu prije našeg prisustva namazu. Dodao je prvi rekat klanjao se učio tešehud. Nakon prvog rekata. Zatim ustao na drugi, drugi opet je. Dakle, dodao je o sebe tešehud nesvjesno. Iz nemara, iz zaborava. Dodao. A dodavanje povlači za sobom činjenje sežde sehva nakon predaj selama. Mi smo došli na treći rekat ne znamo da je dodao ovaj tešahud, mi ga nećemo slijediti u seždi sehva. Već kada preda selam, mi ćemo ustati i naklanjati ono što nas je prošlo. Što nas je prošlo. Dakle, ovdje je razlika da li čini seždu sehva prije ili poslije. Ako čini prije, obavezano ga je slijediti. Ako čini poslije, ne slijedimo ga u tome. Inša Allah, to je prilike. Postoje, dakle, još neka pitanja ukoliko čovjek čineći seždu sehva pogriješi. Da li opet treba seždu sehva da čini sehvi seždu? A? Ne, ne treba. Jel bi to do, odvelo do teselsula, dakle, do uzastopnosti? Ukoliko čovjek, ne znam, pogriješi na seždi tilaveta, kada prouči ajet u kojem se spomnje sežda, pa ode i pogriješi, zato se, dakle, ne čini sežda sehva i dakle svaka druga sežda mimo dakle eh, ovih seždi u namazu dakle sežda tilaveta sežda šukra ukoliko čovjek bude razmišljao o sebi kada smo govorili o namazu Allahu poslanika alihi salu sam detaljno rekli smo da je teško se toga sačuvati dakle razgovora sa samim sobom zato se također ne čini sežda sehla ukoliko se desi više grešaka u namazu da li je dovoljna jedna sehvi sežda jedna sehvi sežda aha ili jedna jedna Tamo, jedna, jedna. Međutim, ako se napravi greš, dvije se greške napravi. Prva greška zahtjeva sehvi seždu prije selama, a druga zahtjeva se sehvi seždu poslije selama. Poslije selama. Sehvi sežda se čini poslije selama i ona obuhvata, dakle, i ono prije selama. Inša Allah da nas Allah subhanahu wa ta'ala koristi onim što smo kazali da time upotpunimo inša Allah htjela svoje znanje, da obožavamo jedino njega Đelle Đelaluhu i traženjem znanja odazivajući se njegovim riječima Fes'elu ehle dikrin kuntum la ta'lemun Pitajte one koji znaju ako vi ne znate i ove riječi se odnose na sve nas bez izuzetka Molim ga subhanahu wa ta'ala da nas uporisti ovim što smo rekli i da nam inša Allah trenutke provedene na ovim predavanjima druženju, spominjanju Allaha Đalla Đalalahu, njegovog poslanika Muhammeda alihi salatu wasalam, donoseći salavat i salam na njega, upiše u naša dobra djela i vrati nam onda kada nam budu najpotrebniji na sudnom danu. فيها قطعت الشك بالأمر اليقين أنت الحبيب المصطفى أنت الأمين يا خير خلق الله خير المرسلين يا من إله الكون قاد وحاله بالنور والإسلام والحق المبين